progleda kroz prste i da se propuštaju iako znamo da ih Allahova tebareke bareke ve taala čista i izvorna vjera ne trpi i ne dozvoljava kada se pod takozvanim opravdanjem vremena i mjesta i prilika mijenjaju odnosi među ljudima dužnost nam je i obaveza da progovorimo o nečemu što nas sve tišti i o čemu mnogi ili neće ili ne smiju da progovorimo a dužnost je muslimanu da bude jasan i otvoren čist i ispravan i da ima svoj stav želeći i nastojeći dobiti Allahu wa tebareke wa ta'ala zadovoljstvo to pitanje je pitanje podpomaganja među muslimanima s jedne i nepotpomaganje sa druge strane Allah uzvišeni u drugom ajetu sure El Maide koja je od posljednjih sura objavljenih u Medini kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى i međusobno se potpomažite na dobročinstvu i bogobojaznosti وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ i nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu وَاتَّقُوا اللَّهِ i bojte se Allaha inna Allahe šedidul iqab zaista Allah žestoko kažnjava iz ovog ajta se vrlo jasno shvata i razumije dužnost i obaveza međusobnog podspomaganja među muslimanima na svemu što je dobročinstvo i što je bogobojaznost i tahrim jasna i nedvosmislena zabrana međusobnog podpomaganja muslimana na grijehu i međusobnom neprijateljstvu. U komentaru ovoga uzvišenog kuranskog ajeta Poznati islamski učenjak Ibn Kesir kaže يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر naređuje uzvišeni svojim robovima vjernicima da se međusobno potpomažu na činjenju svih vidova dobročinstava i dobrih dijela a to je ujedno sve dobročinstvo wa terkil munkerati wa huwa takva i da se potpomažu u ostavljanju svega nevaljastog i neispravnog a to je u stvari takvalu bogobojaznost وينهاهم عن التناصر على الباطل i zabranjuje im da se međusobno potpomažu na neispravnim i neutemeljenim stvarima والتعاون على المآثم والمحارم i da se međusobno potpomažu na bilo kojem vidu grijeha i zabranjenih stvari. Uzvišen je Allah te bareke ve taala naređuje da se svi pridržavamo ove vjere i da se oko nje okupimo rekavši va'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu i svi se čvrsto prihvatite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati naredba kojom se propisuje i strogo naređuje čvrsto pridržavanje Allahove te bareke va ta'ala vjere i to njenih izvora na prvom mjestu i u kojem se zabranjuje razilaženje koje biva ostavljanjem rada po Allahovu i tebareke wa ta'ala vjeri i popuštanjem u njoj. Isto tako Allah tebareke wa ta'ala kaže festeqim kema umirt i ustraj onako kako ti je naređeno wa men tabe ma'ake i oni koji se Allahu kaju zajedno s tobom wala tetgav i ne prelazi granice innehu bima ta'melune basir zaista on o, zaista on uzvišeni sve ono što vi radite dobro vidi ovim uzvišeni Allah te bareke ve taala naređuje svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i svojim robovima vjernicima da budu ustrajni i postojani u pridržavanju Allahove te bareke ve taala vjere a to je jedan od najvećih uzroka koji čovjeku sa Allahovom te bareke ve taala pomoći olakšavaju pobjedu nad neprijateljima i ovim kuranskim ajetom uzvišen je Allah tebareke bareke ve taala zabrani svaku vrstu i vid tog jana to jeste prelaska mjere i granice prelaska dozvoljenog u nedozvoljeno nasrtaja na drugih i nepravde jer je to poražavajuće i uništavajuće zatim kaže ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار i ne pristajite uz one koji nepravdu čine pa će i vas džehennemska vatra dohvatiti وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون vi nećete imati onoga koji će vas zaštititi pored Allaha niti ćete biti potpomognuti to jeste nemojte u svojoj vjeri da popuštate nemojte da budete priklonjeni najvećem zulumu a to je širk a zatim svakom drugom vidu zuluma nemojte biti zadovoljni dijelima onih koji čine nepravdu nemojte biti naklonjeni nepravednicima nemojte se podpomagati nepravednicima pa ćete i vi onda se pokazati kao da ste zadovoljni njihovim dijelima i onim na čemu su oni danas se ovoj skupini koja nastoji prihvatiti vjeru u potpunosti koja je zavolila Kur'an, Allahov govor i sunnet, praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem, pokušava se spočitati i predbaciti, pokušava se prigovoriti zašto se ne uspostavi saradnja sa ovima i sa onima pa to pitanje ovdje na osnovu dokaza Kur'ana i sunneta postavljamo i na njega odgovaramo a to je da vidimo da li je moguća i kakva bi to bila saradnja sa onima koje nam nude i za koje nam govore da sa njima sarađujemo ili nam predbacuju da sa njima nećemo da sarađujemo pa poslušajmo na čemu smo i na čemu su oni to jeste da li je moguća saradnja i kakva bi ta saradnja bila Na prvom mjestu, akida i ubjeđenje. Vjerovanje jednog muslimana mora da bude svakome na prvom mjestu. I to je ono o čemu će prvo biti pitan u svome kaboru. O svome gospodaru, o svojoj vjeri i o svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. kakva i kako je moguća saradnja sa onima koji zastupaju akidu koja svodi sva Allahova tebareke ve teala svojstva na samo nekoliko njih a ostavlja i zanemaruje sva druga Allahova tebareke ve teala svojstva kakva je moguća saradnja i kako sarađivati a Allahu te bareke ve taala se ne ogriješiti kako je moguće sarađivati sa onim koji osnove vjere grade na filozofijama i kako kažu racionalni a da su racionalne bile bi pokorne Allahu te bareke ve taala i njegovom resulu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu na racionalnim promišljanjima i raspravama. To jeste koji su ubiti uzeli akidu motezila. Pa prihvataju od vjere ono što im u glavu pristaje. A odbacuju od vjere ono što im ne paše. kako je moguće sarađivati sa onima koji dopuštaju i dozvoljavaju razne vidove širka koji ćemo naći među našim narodom posebno onoga koji je vezan za turbeta i za kaburove gdje ne samo da se postojeća turbeta miču i uklanjaju. Ne, to se ne radi. Već se nova uspostavljaju. Kako sa takvima raditi i sarađivati i na kojoj osnovi? Jedino mimo ove dinske. Kako sarađivati sa onima koji ne samo da ne sprečavaju te vidove širka, nego često i sami učestvuju u tome. Kako se rađivati sa onima koji daju utočište raznim sihirbazima, vraćarima, onima koji zapisuju i daju im da predvode džemate kao imami, iskorištavajući narod i lažući im na kojoj osnovi raditi i sarađivati sa takvima ne samo da se onima koji zapisuju to ne prigovara i ne samo da se ne spriječavaju u tome već se često podržavaju i postavljaju kao imami među ljudima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji priznaju i prihvaćaju sufijske, derviške tarikate, koji su izmišljeni i novotarija u Allahovoj tebareke va ta'ala vjeri i put zablude očitog i jasnog dalaleta. Kako sarađivati sa onima koji sarađuju sa takvima, koji takve podržavaju i štite i pomažu, koji podržavaju one koji iskrivljavaju Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. I smije li se i može li se sa takvima raditi? I sa takvima potpomagati? Kako raditi i sarađivati sa onima kojima uopšte nije briga? Ne interesuje ih ono sa čime su došli svi Allahovi tebareke ve teala poslanici na čelu sa, sa prvakom i pečatom svih vjerovjesnika Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem sa onima koje ne interesuje uopšte ispravno uspostavljanje obudijeta i badeta Allahu te bareke ve taala već se vjera uzima kao interes kao dućan i kao zarada kako se rađivati sa onima koji je teuhidullah uopšte ne interesuje da ga tumače ljudima i objašnjavaju a jedne po jedne generacije umiru i odlaze ne znajući temelj i osnovu zbog koje su došli na ovaj svijet Kako sarađivati sa onima koji je širk uopšte ne interesuje? Koji na njega ne upozoravaju niti na njegove vrste, niti na njegove puteve i načine? Kako sarađivati sa onima koji su ljude zabavili raznim ispravnim filozofijama koje ne mogu gladnog nahraniti niti žednog napojiti je vrijeme oduzimaju i snagu čovjekovog uma crpe koje ljude zbunjuju u njihovoj vjeri koji nisu koji se nisu zadovoljili izvorima ove vjere te su ih ostavili po strani i učinili mrtvima da se Kur'an uči, a živi da se njima manipuliše raznim filozofijama i raznim praznim i ništavnim ideologijama. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali mogućnost učenicima najvećih din dušmana dokazanih radnika protiv islama orientalista i iz Zagreba i iz Beograda koji su takvima dali mogućnost da uče našu omladinu akidi na fakultetu i u medresama one koji su diplome dobili kod pape u Vatikanu kako sa takvima raditi i sarađivati a u isto vrijeme Allaha te bareke ve taala se bojati kako sa njima raditi i sarađivati kada su dopustili i širom otvorili vrata da se ljudi zabluđuju i zavode od strane tih i takvih a primjera je na pretek Jedan od takvih koji akidu predaje kaže da je poslanik živ nosio bi fersači pantalone i tako dalje. Dotle je došla i dosegla ta drskost i bezobrazluk dijelimično i nežom krivicom. Što znamo, a šutimo. Što mislimo da će nas tek tako proći. A Boga mi ćemo, Allaha mi uzvišenog, biti pitani za to i o tome. Kako raditi i sarađivati sa onima koji čestitaju kafirima na onome na čemu su oni od neistine, neispravno, praznika, praznovjerja i širka, umjesto da ih opomenu i upozore, oni ih u tome na čemu su oni podržavaju i čestitke im izražavaju. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju kamate? Kako? A po iđmau islamskih učenjaka stoji da onaj ko dozvoli kamatu to je nevjernik bez ikakve sumnje jer je dozvolio nešto što je jasno i nedvosmisleno po Allahovoj tebareke ve taala knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem zanikao nešto što se poznaje od vjere darure to nužno i ne može biti da se ne poznaje. Kako raditi i sarađivati sa tim i takvima? Čiji dekan fakulteta islamskih nauka kaže mogu kamate i dozvoljava ih. Sa onima koji su, su osnivači, oni koji su osnovali banku koja ima najveće kamate, a nazvali su je Vakufskom bankom izigravajući se sa Allahovim propisima i ne bojeći se Allahove kazne u tome što rade i zabluđujući muslimanske mase. Kako raditi i sarađivati sa onima koji svakodnevno izmišljaju nove bidate i novotarije, koji se poigravaju sa Allahovom tebareke ve veteala vjerom i u pogledu njene ne vide i ne drže do svetosti i njenoga hurmeta. Ne samo da ne spriječavaju bidate, već ih podržavaju i pozivaju ljude da ih što više čine. Čak drugi čovjek u tome sistemu kaže nema bidata, ne postoje bidati. Da bi nakon toga rekao da imaju bidati, ali oni su lijepi bidati. Pored toga što kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, wa kullu bid'atin dalale, a svaki bid'at je dalalet. Krivi put i zabluda. Ovi zabludu nazivaju lijepom i finom u svojim očima. Tačno, kada su zabludjeli sami. Kako raditi i sarađivati sa onima A nama se to predbacuje da ne sarađujemo. I nećemo sa takvima nikada sarađivati i ne možemo sa takvima raditi i sarađivati. Bojeći se, kada bismo to činili, da će i nas džehennemska vatra dohvatiti. Kako sa njima raditi i sarađivati kada spriječavaju sunnete? Kada onaj koji isprovodi sunnete, u najvažnijem ibadetu čovjekovom, a to je namaz. Osjeća se poniženim u džami i odbačenim i kaže mu se idi u kraj džamije pa dole možeš tako klanjati. Čak u nekima im se kaže nemoj nam takav ni dolaziti. A ako dođeš, prijavit ćemo te. Onima sa kojima oni rade i sarađuju. kako raditi i sarađivati sa onima koji se izigravaju sa vjerom i njenim propisima. Sa onima kojima nije stalo do daveta, nego do zarade i profita. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju muziku, koji čak i kuranske ajete u kasidama koriste muziku, onima sa onima koji uspostavljaju muzičke večeri i koncerte povodom nastupa mu barek mjeseca Ramazana. Sa onima koji dovode medresantice, to jeste mlade djevojke koje su došle od svojih kuća i roditelja da nauče u Allahovoj i o Allahovoj vjeri da bi po njoj radili i da je širili uzimaju se od strane tih i takvih i organizuju se večeri ilahija i kasida kako ih nazivaju i nakičene uređene kao za svadbe dolaze pred svijet i tu pokazuju i svoje vrline i pokazuju svoje ljepote i pokazuju svoj glas i ono što žensko ne smije činiti. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju miješanje muškaraca i žena onako kako se to ne smije činiti kako raditi i sarađivati sa onima koji su istjerali mladu djevojku koja je nosila nikab u medresi ni zbog čega drugog nije istjerana iz nje osim samo zato što je nikab nosila što je svoje lice pokrila od ljudi koji joj nisu dozvoljeni što je činila ono što su činile žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem Zbog toga je iz medrese bila istjerana. Imamo li mi gajirata? Imamo li mi osjećaja u pogledu svoje vjere? I kako mogu prozboriti i riječ jednu? Oni koji kažu vi ne sarađujete sa tim i takvima. Kažemo elhamdulillah ne sarađujemo. I nećemo sarađivati. I teško onome ko sa takvima sarađuje. kako raditi i sarađivati sa onima koji se smijavaju sa nikabom i pokrivanjem lica žena što je propis ove vjere i koji ga nazivaju pogrdnim imenima kako raditi i sa, sarađivati sa onima koji nazivaju braću muslimane one koje oni ne drže svojom braćom i to otvoreno kažu niste vi naša braća to kažu onima koji prelete u govoru i kažu im brat, brate dragi a to bratstvo kod tih i takvih ni u čemu se ne vidi ne ogleda kažu vi niste naša braća vi ste sekta nazivaju ih imenom vehabija nazivaju ih munaficima nazivaju sunnetske mesđide u kojima se govori Allahova riječ i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem koje je Allah te bareke ve ta'ala dao i pomogao da se u njima širi Allahova riječ jer je zabranjena u mnogim džamijama nad kojima se uzeo monopol takve sunnetske mesđide nazivaju munafičkim mesđidima mesđidima dirara Molimo Allah te bareke ve taala da nam dadne da se preispitamo u našem odnosu prema tim i takvima. Prije svega u našem odnosu iskrenom i izvornom prema našoj vjeri. Ispravnom radu za nju i podpomaganju na osnovama Allahovog te bareke ve taala zadovoljstva i njegove pokornosti. A ne vodeći politiku na dunjaluku sa ljudima zanemarujući ono što nas čeka na ahiretu osaburite poštovana braćo da poslušate još nešto malo iz velikog mora onoga što se radi i dešava jer čovjek ne zna koliko mu je Allah te bareke ve taala uzvišeni odredio života i kada mu je dosudio eđel osaburimo i strpimo se da još ovo poslušamo u ovom kratkom vremenu jer je puno vremena prošlo da se o ovome nije govorilo i još uvijek neki neće i ne smiju I mjesto da progovore o ovome, oni su stali u zaštitu i odbranu zulumčara, a svoju braću su netlije nazivaju ekstremistima, misleći time da su sebe zaštitili. A drugi neka im bude kako će i biti. Ali Allah te bareke ve taala je zaštitnik iskrenih vjernika, a molimo ga da nas učine takvi. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su omogućili onima koji otvoreno rade i bore se za rušenje ove vjere, koji otvoreno spriječavaju davu i onemogućavaju kada su najavljeni određeni programi kao radio emisije u nekim gradovima ovi su se potrudili da nazovu te odgovorne i da kažu ne dajte im nikako a sami se ne brinu o davi već je spriječavaju u vremenu navešću vam jedan kraći manji primjer kada dolazi papa iz Vatikana u Bosnu da bi širio svoje naopake ideje i nevjerovanje spriječava se održavanje emisije koja je posvećena tevhidu Allahu Allahovo jednoći kroz istoriju čovječanstva da bi to bio odgovor jedan posredan odgovor na njegov dolazak i njegove aktivnosti pokrštavanja našli su se oni od takozvanih odgovornih među muslimanima koji su spriječili održavanje te i tih emisija. Kako raditi i sarađivati sa onima koji širom otvaraju vrata svršenicima Beogradskog univerziteta i Zagrebačkog svršenicima Sorbone i Kembriđa, svršenicima iz Čikaga i drugih mjesta, a širom s druge strane ne da su otvorili, nego su u potpunosti zakatančili vrata onima koji završavaju u Mekki Medini. Ako pitate kršćane koji je najbolji među vama, reći će vam oni koji uče na izvoru, koji u Rimu uče, židove ako pitate reći će vam najbolji su među nama oni koji uče u Jerusalemu jer je tamo za nas izvor a kad ove pitate reći će vam najgori su među nama oni koji uče na izvoru u Mekke i Medini i ne dajte njima nikakvu mogućnost da rade i vrše obavezu zbog koje su učili i pripremali se. kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali amnestiju agentima i špijunima onima za koje se potvrdilo i dokazalo što je Allah otkrio još na Dunjaluku prije Ahireta o čemu knjige dokumentata izlaze da su radili sa obavještajnim službama da su cinkarili svoje džematlije da su neki zbog tih imama bili zatvarani ovi dolaze i daju im oprost i amnestiju. Rješavaju ih svih problema, briga i obaveza. I ne samo to, nego su ih postavili na najodgovornija mjesta među muslimanima. Da mogu i dalje rovariti, a to svakodnevno potvrđuju i dokazuju. Kako raditi sa onima? koji se poigravaju sa šerijetskim propisima, pa zekatul fitr nakon izvjesnog vremena, nakon bajram, nakon bajrama ramazanskog, šalje se u centralu s jedne strane ne dajući taj zekatul fitr u vrijeme kada ga treba dati niti ga dajući siromašnima i potrebnima, nego ga zadržavajući za sebe, da bi se vozila luksuzna kola, da bi se platili vozači i da bi se živjelo uz pratnju koje, koja ih neće saštititi od Allaha te bareke ve taala kako raditi i sarađivati sa onima koji se kriju iza hanefijskog mezheba a on je čist od njih u potpunosti kako raditi i sarađivati sa onima koji unaprijed mjesecima određuju kada će početi i kada će se završiti Ramazan, taj veliki uzvišeni ibadet, čineći to matematičkim proračunima, ne slijedeći ono što je odredio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da se gleda i prati mlađak kako raditi i sarađivati sa onima koji su hađ uzeli kao trgovinu i zaradu gdje mnogi nisu u stanju te velike cijene platiti a onda odlaze nepripremljeni na hađu ima ih koji ne znaju da trebaju na arefat uopšte otići bitno im je misle da se zovu hađijama a ovi će to dobro i debelo naplatiti od njih zato ih i drže u džehlu i neznanju i zato im znanje ne odgovara niti oni koji ga šire kako raditi i sarađivati sa onima koji koji su došli na vlast oružjem koji su došli na vlast oružjem u ratnom periodu kada su i četnici i ustaše napali na muslimane ovima nije bilo do islama nije bilo do muslimana već su oružjem osvojili položaje i pozicije i došli na vlast među muslimanima udruživši se sa jednom od političkih stranaka kojoj su postali vjerne sluge radeći za njihove interese bili ispravni ili, ili neispravni jedni druge na taj način pomažući kako raditi i sarađivati sa onima koji su u tom teškom ratnom periodu tražili od visokih oficira armije da im dadnu snajpere sa prigušivačima da bi likvidirali neke muslimane kako raditi i sarađivati sa takvima kako raditi i sarađivati sa onima koji se pokazuju i predstavljaju da su oni predstavnici umjerenih muslimana i umjerenog islama a umjereni islam je onaj koji je na kitabu i sunnetu i to je Allahova vjera a nije onaj koji je između istine i neistine i na taj način oni u stvari govore o izvornom islamu i ispravnom da je on ekstreman i nepoželjen na našim krajevima. Kako raditi i sarađivati sa onima čiji imami ljeti, neki imami ljeti idu na more sa svojim ženama da bi im tamo lica i srca pocrnjela, da bi se tamo skidali i oni i njihove žene i gledali ono što ne mogu vidjeti na drugome mjestu kako raditi i sarađivati sa onima koji iskoristavaju ljude preko njihove vjere uspostavljajući razne bitate učenja hatmi zapare određujući cijene određenih sura koliko koja sura u Kur'anu košta da se prouči uspostavljajući me vlude kao da se poslanik sallallahu alaihi ve sellem svu godinu rađao pa svaki dan treba mevlud i rođenje učiti a nije ispravno da se uči ni onaj jedan kada ga čine kako raditi i sarađivati s takvima koji su oko ukopa umrlih uspostavili cijelu ceremoniju pa ako ga nisu dočekali da dođe u džamiju dok je živ, onda će ga iskoristiti zapravo njegovu porodicu kada on umre, drži ga dok plaće. To je ta parola koja je prisutna među takvima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji daju prednost nacionalizmu nad islamom i islamskim propisima? kako raditi i sarađivati sa onima koji varaju i zabluđuju muslimanski narod uspostavljanjem raznih takozvanih mubarek noći i dana da bi ih preko toga iskorištavali uspostavljanjem određenih mjesta dovišta i tako dalje da bi preko toga s ljudima manipulisali kako raditi i sarađivati sa onima koji sarađuju sa nevjernicima protiv muslimana i posebno protiv daija i učenih gdje idu i prijavljuju daje i učene kod vlasti izmišljajući laži i neistine i odričući se eventualno ako bi se šta desilo da bi oni bili sigurni i bezvjedni kako raditi i sarađivati sa onima koji štampaju između ostalih najgornije vrste knjiga desi se i ima tu poneka knjiga i ispravna jer se ne može samo batil neistina proturiti sama već je treba pomiješati kako je već među ljudima poznato sa istinom da bi i neistina prošla. Štampaju se knjige, između ostalih filozofija koju su pisali Ihvanu Safa, a oni su poznati iz Indici ne samo da su otpadnici od vjere kako su ih nazvali islamski učenjaci, nego oni koji su dosegli visoki stepen borbe i štetnosti po islami muslimane. Njihove knjige i filozofije oni štampaju. Štampaju hiljadu jednu noć koje čitaju, a nemojte čitati. Da Allah sačuva šta se od ljubavnih scena tu opisuje, a dovoljno vam je to što je izašla knjiga Vrt bilovanja koja sama po sebi govori o čemu se tu radi. Pa zar se može i kako se može sa takvima raditi i potpomagati i sarađivati? Ovo je samo kap u moru mnogo je toga što se mora i treba reći i reći će se sa Allahovom te bareke ve ta'ala pomoći i promijenit će se među ljudima jer Allah je čuvar i zaštitnik svoje vjere i on je čuva i pazi bez obzira kome je to ne bilo pravo ovi i ovakvi i oni koji ih podržavaju i staju uz njih izgubili su svaki legalitet i svaki legitimitet u pogledu rada i govora po Allahovoj te bareke ve taala vjeri i o njoj upravo zbog toga što su emanet vjere oni svojim rukama pronevjerili takvi žive od vjere a ne za vjeru iza Allaha te bareke ve taala takvi stoje na putu širenja dave ako su pri razni sistemi državni komunistički i drugi bili organizovano uspostavljeni između ostalog i na principu borbe protiv Allahove vjere ko danas to radi organizovano vidimo odgovor jasno na to pitanje takvi u stvari odvraćaju ljude od pravoga puta. Takve pozivamo na iskrenu, otvorenu i javnu teobu Allahu te bareke ve taala od svega što rade, zašto znamo i ne znamo na povratak Allahu te bareke ve taala i opredjeljenost Allahovoj vjeri. Takve pozivamo da se popravi i da popravljaju ono što su pokvarili takve pozivamo da iskrenu privrženost dadnu Allahu i njegovom poslaniku i vjernicima takve pozivamo da oni uspostave saradnju sa mu'minima sa sunnetlijama na osnovama bogobojaznosti i takvaluka i dobročinstva takve pozivamo da rade za Allahovu vjeru takve pozivamo da omoguće pomognu i podrže učeni da je da izvršavaju svoje obaveze i dužnosti zbog koji su se i pripremali takve pozivamo da naređuju dobro i odvraćaju od zla i pozivamo ih da traže Allahovo zadovoljstvo, a ne zadovoljstvo ljudi, da traže Allahovu nagradu, a ne nagradu ljudi. Posebno se obraćam ovom prilikom dajama, jer oni nose najveći emanet i odgovornost, najveći teret upozoravam sebe i sve druge da je i učeni da se iskreno svi bojimo Allaha te bareke ve taala da ne vodimo politiku sa zulumčarima na račun naše vjere i emaneta kojeg smo preuzeli i ponijeli na svojim plećima da ne popuštamo u svojoj vjeri da se ne odričemo svoje braće da ne kritikujemo svoju braću zbog sunneta a ostavljamo zulumčare i novotare na njihovim novotarijama i batilu koji oni čine da ne popuštamo i ne popuštaju Allahovoj vjeri želeći i nastojeći da dobiju određene funkcije, položaje ili eventualno mogućnost za rad pozivanja u Allahovu te bareke wa ta'ala vjeru. Jer kako je pozivanje u Allahovu vjeru ako ćemo mi sami tu Allahovu te bareke wa ta'ala vjeru krivo tumačiti i u njoj popuštati. Upozoravam sve nas kao uopšteno i sve muslimane na nužnost naređivanja dobra i odvraćanja od zla na nužnost i dužnost međusobnog voljenja podpomaganja i podržavanja u ime Allaha te bareke ve taala u Allahovom zadovoljstvu pokornosti i bogobojaznosti uzvišenom i svakome dobročinstvu i isto tako s druge strane na odricanju od svakog vida neispravnosti novotara, novotarija i svega što se radi u suprotnosti s Allahom te bareke ve taala vjerom. Molimo uzvišenog stvoritelja da nas osnaži, da nas učvrsti na pravome putu, da nas učini nepokolebljivima na putu njegovog zadovoljstva, da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Allahumma izzal islame wal muslimin, اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم